Christ, our Saviour and Redeemer. You are tuned into Net Radio SA, an internet radio station that freely broadcasts worldwide without any restrictions, fences or walls, meaning Net Radio SA may be able to step into just about every household over the face of the globe, so to speak. So if you have a smartphone, laptop or a computer, etc. in your possession, do not miss out. Kindly welcome us into your homes by typing in www.netradiosa.co.za. Once you are in, you'll find the relevant and necessary information regarding this awesome internet station, such as names of broadcasters, announcers, personalities, also programs and the broadcasters, and times of broadcasting. We also have Facebook Church as a mission arm for the Gospel of God Triune, an absolute treasure chest, which is God's Word, and every page filled with precious jewels. Join in from a Monday to a Sunday evening, 1900 hours till 2100 hours. Every second Sunday morning, a church service from 10 to 11 for all those who have difficulties getting to a physical church due to various reasons such as illness, transport, to mention the least. This is every second Sunday as our host, Dr. Tini Ehlers, attends his physical church every second Sunday. Sunday afternoon, 1600 hours to 1700 hours and then again Sunday evening, 1900 hours till 2100 hours. South African time. May you always find time to tune in and put your feet up. Let your hair down, relax totally and just give yourself over to the Lord. Just meditate on the Word of God triune. And should you miss out on a teaching or a meditation, etc., for your convenience, we have an archive containing podcasts. We have all the previous programs you can go to in your own time. Always feel welcome to tune in and listen to our programs, whether you are in South Africa or from abroad outside of South Africa. Our Facebook Church Mission Arm for the Gospel of God Triune is hosted by Dr. Tini Ehlers, broadcasting from Irene, the city of peace, Pretoria, South Africa. Be blessed. Dr. Elliot, I give over to you. Oh, in preparation, <clears throat> we will listen to uh, the Aaronic benediction and receive the blessing that goes with it. And as I make this announcement, I just want to apologize for the quality of my voice, but don't worry because the sermon has been taken up 20 years ago. So you don't have to listen to my squeaky voice. I will, however, in between do some announcements and elaborate on on uh, particular uh, facts concerning the seven feasts. But as for the rest of the sermon, it will be in my voice 20 years ago. So let us listen to the Aaronic benediction and the Lord's Prayer. And may the Lord bless you. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.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 Lead us not into temptation, but deliver us from evil. for thine is the kingdom and the power and the glory for ever and ever. Amen. Die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig o Here, my rots en my verlosser. Amen. Broeder en suster, weer eens my voorreg om vir u welkom te sê. Welkom in die naam van die drie enige God. Onthou broer en suster, die drie enige God. Geen ander God nie. Ons gee aan geen ander God eer nie. Ons gee geen plek vir geen ander God nie. God drie enig. Vader, Seun en Heilige Gees. En mag die ontmoeting vanaand tussen u self en die drie enige God tot stigting wees. Ons skriflesing vanaand uit die Nuwe Testament en wel uit 1 Korintiërs die 5de hoofstuk Die eerste brief van die apostel Paulus wat hy skryf van die gemeente te Korinthe. Want hy so tussenin, in between, verduidelik ek net dat hier die 7 feeste kom eindelijk chronologisch uit die boek Leviticus 23. Sal goed wees as jy self daarmee kan vereenselwig, self Leviticus 23 sal lees en kyk dat God die feeste ingestel het en dat het God sy feeste is. God het die doel daarmee, dit het te maken met Godse kalender, met Godse uurwerk. As een mens in die boek Exodus 12 lees, as ek die tyd gehad het, so ek het nou gedoen het, maar ek het nie die tyd neem, sal het volgende keer probeer doen, dat jy kan sien hoe God die kalender begin het en homself ingestel het, dat het begin op die dag van die paasfeest. Dit is God sy eerste dag van die jaar en van die maand. En dit het precies so in vervulling gegaan en ek sal daar die achtergrond so van tyd tot tyd met u dan nou deel. Maar kom ons luister dan nou na die boodskap van vanavond oor die feest van die ongesuurde broode. Die feest van die ongesuurde broode. Wat maak jy as iemand so bie krap, krap, krap jy? Broer en sister, kom ek vir jou vraag, kom ek vir jou sê, jy moet jouself bie onderzoek, Lyk jou leven dalk so met so op afgang. Een dag is jy so, die volgende dag is jy so, die ander dag is dit anders. Jy is so vol moeds, mens kan my jou toer. Hoor jy wat ek vir jy sê? Godse gees is nie vol moeds nie broer en sister. God is van alle eeuwigheid tot in eeuwigheid precies die selfde broer en sister. Altyd die onveranderlijke God. Ach broer en sister, hoe wonderlik is dit nie, as jy iemand leer ken, en jy sê hier die mens, is altyd die selfde. Maak die saak, waar die tyd van die dag is nie, maak die saak, waar die tyd van die week is nie, dit maak die saak, dames en heren, broers en sister, wat die tyd van die maan dit is nie altyd die selfde is dit nie wonderlik wil jy nie so wees nie nou verweider die sierdeeg onder jy is Godse antwoord maar broers is dit is een feest Daar is 'n oplossing, daar is 'n manier. Haal hierdie suurdeeg uit. Maar dan moet jy dit begin erken. Moet dit nie wegredeneer nie. Erken dit. En vra vir die Here. Roep tot die Here. Soos hierdie volk tot God geroep het. Broer en suster, kom ons roep tot die Here. Here help my asseblief. Here ek wil nie so mens wees wat die dag positief, die een dag as ek positief, die volgende dag as ek so negatief. Die een dag is ek vol vreugde en die ander dag is ek vol ellende. Die een dag is ek betroubaar en die volgende dag is ek totaal en ontroubaar. Die een dag is ek vriendelik. En die ander dag is ek na. Ag broer en suster, wie wil nou met so 'n mens sit? Sê jy vir my. Roep tot God. Jou gees broer en suster wil nie wil nie met hierdie klop negatieve goed sit nie. Jou gees wil God aanbid in gees en in waarheid. Nou ja, op jou gees. Dan gaan hy voort, broer en sister, daar van verse 15, 7 daal lang moet julle ongesierde broode eet, alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Nou broeders, is dit die mense het dit letterlik gedoen. Letterlik. En hulle doen dit tot op hierdie dag wat ek en jy beleef, die Jood as jy in sy huis kom en dis die Paastyd, dan is hy elke dag besig om al die suurdeeg te verwyder. Dit is een interessante ding wat hulle daar doen. Op stadium het hulle een veer en houtlepel en dan kry hulle al die sierdeeg, goeikies wat sierdeeg het, en dan krap hulle dit so op die houtlepel, met een veer. Nou, hoekom een veer, hoekom een houtlepel? Die veer, broer en sister, is symbool van die heilige gees. Die houtlepel is een symbool van die kruis op Golgotha. Golgotha. Door die werking van Godse gees, as ek roep en sê, Heere, help my, dan door die werking van die gees van die Heere, help hy my, dat ek hier die vlees kruisig. Maar as jy bereid om het te doen, 7 dag. Nou, en broer en sister, hoekom 7 dag? 7 is die volmaakte getal as dit die tyd van die aandete is, dan moet jy nou van nou af elke dag bezig raak, om die sierdeeg te verweider. Raak ons slaaf van die sierdeeg, haal die sierdeeg uit, neem het weg, en nou, broer en sister, wie is my so prachtig, ek wil hy moet saam met my bykie lees, hier in uh, vers 31 van Exodus 12, Ga net so enkele verse, net so, net, net so aanraak. Dis nou nadat hulle die, die lam geëet het, om middernacht, het die Heere hulle getref met die, met die sterfte van die eersgeborenis, en nou sien ons in die 31ste vers, daarop het hy Mooses en Aaron in die nacht laat roep, dis Faro, dis die vlees, <laughs> hoor jy, die vlees in die nacht, dat roep hy vir, vir uh, Aaron en Mooses, en sê, maak jylle klaar, trek weg onder my volk uit, jylle sowel as die kinders van Israel, en gaan dien die Heere, soos jylle gesprek het. Dank God. Trek uit, ek is nou bereid om jylle te laat gaan. En kyk nou bykie daar in verse 36 En die Heere het aan die volk gunst verleen in die oor van die Egyptenaars En die het hulle, het hulle versoek ingewillig En so het hulle dan die Egyptenaars beroofd Hier sê nou dink, maar dit is daarom sleg. Net soos wat jy lees van Jacob en Esau. Jacob het vir Esau uit oorle. Broer en siste, Jacob is die geest. Esau is die vlees. En jou gees moet jou vlees uitoorlê. Jy moet jou vlees beroof, broer en suster. Ja, daarvoor gaan ons sien. So het hulle dan die Egiptenaars beroof. Broer en suster, jy moet jou liggaam bietjie begin beroof besteeling, beroof om van die baie kos wat jy omgee en laat om so drie dae een bykie die woestijn intrek. Dan sê jy achterkom hoe een geweldige probleem sit jy mee. Het jy al drie dagen vast? niks geëet nie. Broer, sister, hierdie lichaam, ga jou nie net so laas, as jy met daar idees kom nie. Hy sal hoofdpijne kry, en hy sal allerhande pijne kry, waar jy nie geweet het, dat jy plekke het nie. Dit is jou probleem. En jy moet onberoof. Van wat? Van sy eersgeboorte recht jy moet met jou gees in beheer kom. En broer en sister, jy moet elke dag met jouself praat. Jy moet elke dag met jouself praat. En sê ek wil iemand wees waarna God soek om om in gees en in waarheid te aanbid. Ek wil nie besig wees met 'n oppervlakkige vleeslike godsdiens nie. Ek wil besig wees met die ware godsdiens. Dan moet jy plan maak met die vlees. En as u nou gaan lees later wanneer u die, die tyd kry in Genesis daar vanaf verse vanaf hoofstuk 26 dan sal u sien daar die huwelik van Esau Jakob en Esau in die 25ste hoofstuk. En u sal gaan sien hoe dat Jakob presies gedoen het wat die gees van die Here vir hom gesê het dat die oudste die jongste sal dien dat Jakob deur sy broer Esau gedien sal word teen al die verwagtinge in dat Esau sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop Daar in vers 31 van Genesis 25 en Jacob antwoord, verkoop eers jou geboorterecht aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe. Wat baat die eersgeboorterecht my dan? So het Esau dan sy eersgeboorterecht veracht. So broer en sister, is dit die manier waarop jy met die lichaam moet omgaan jy moet ongesuurde brood eet. Verwyder al die suurde. En die enigste manier, broer en suster, om dit gedoen te kry, is raak besig om die woord van God te eet onder die werking van die gees van die Here. Eet die woord van God en verwyder die suurdeeg. Nou broer en sister, ek wil nou afsluit met een skrifgedeelte wat ek, wat ek nou al aan u gelees het. Hier in 1 Korinties die vijfde hoofdstuk. Waar oor ek baie ernstig met die Heere gesels het. Omdat hier die so een belangrike opdrag is van die apostel Paulus en ek nie geweet het, Heere, nou hoe doen mens dit nie? Die dertiende vers van Korintiers sê hy daar in die tweede gedeelte, verweider toch die slechte mens onder julle uit. Broeders, is dit dit beteken? Dat indien iemand in hierdie gemeente is en jy voortgaan om in die vlees te wees, indien jy jou die heel tyd probeer volhaard in die vlees, dan moet jy onthou, dan is jy vir die rest van die lichaam een probleem. En wat sê Paulus? Hy sê, om so iemand aan die Satan oor te lever in die vijfde vers. Om so iemand aan die Satan oor te lever tot verderf van die vlees, so die gees gered kan word in die dag vlees van die Here Jesus. Hy sê weet julle nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die suurdeeg uit. En broer en suster, ek wil vir u waarsku. Ek gaan jou by die Here aankla. As jy in die vlees want ek is besorg broer en sister, want die Heere het my geroep as die herder van hierdie kudde. En as die ou herder daar onder die boom sit en hy sien daar is gevaar, dan moet hy optree, broer en sister. Anders is ek onbetrouwbaar myself. En sal ek die Heere ernstig raadpleeg, oor om so iemand oor te lever aan die Satan so dat jy verweider kan word so dat die lichaam van Christus kan groei en so ernstig is ek oor hierdie saak broer en sister dat ek dit op hierdie manier terwijl hierdie boodskap wat ek aan die bring op band opgeneem word so ernstig is ek hierover want dit het laat geword op die kalender van God dit het laat geword op die oorloosie van God en broer en sister hoor my mooi die Heere het my nie opgeleid as een brandslaner nie hoor u wat ek vir u sê broer en sister in Gods naam ek het nie die tyd broer en sister om vieren onder mense dood te slaan nie Die Here het vir my werk gegee, broer en suster, en hy het dit afgebaken en hy het gesê jy moet sorg dat die bruid weet wat dit beteken om gereed te wees. Daarom sê Paulus vir ons hier. Hoe moet ons hierdie fees vier? Hy sê laat ons dan fees vier. Broer, suster, u moet dit gaan merk in jou Bybel. In 1 Korintiers 5 vers 8 sê hy, laat ons dan feest vier. Nie met die ou sierdeeg of met die sierdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesierde brode van reinheid en waarheid. En broers, is dit, dit sal net waar wees as jy in die geest is. ¿Cómo se ruptoría? Ek gaan 'n gebed doen. En as u vanaand weet broer, is dit er daar is nog dinge in die vlees. Dan wil ek vir u sê, God het een antwoord. En as ek en jy as kinders van God tot God roep, dan moet u gaan kyk, as u tyd krijg, moet u Oosia gaan lees, broer en sister, die elfde hoofdstuk van Oosia. Oosia ek gaan dit nie nou lees nie. En jy sal sien hoe dat die Heere met hierdie volk praat en vir hulle sê, toe Israel een kind was, het ek om lief gehad en uit Egypte het ek my sien geroep. En jy sal sien hoe die Heere om sien as sy sien wat hy in sy arms opgeneem het, saam met wie hy geloop het en saam met wie hy gepraat het en hoe hy die plannen wat hy eh, gehad het in hulle involvoer het en dan sê hy hier in die achtste vers, hoe kan ek jou oorgee oor Ephraim, jou prijs gee oor Israel, hoe kan ek jou maak soos Atma, jou gelijkstel met Seboeim, my hart is omgekeer in my, tergelijkertijd is my meedeleie opgewek. Die Heere is lief vir ons, broer en sister. Kom ons roep tot ons as jy nou vanavond weet, broer, sister, jy weet, daar is nog ou goeikies in die vlees, wil jy dan in die gebed saam met my bid? Vind jy vraag om te staan of op jy hand op te steek nie, jy weet mos wie jy is. Roep saam met my. Tot die Heere. Jemelse Vader, Jemelse Vader, Ons sê vir u baie dankie, Here. vir die wonder van die weergeboorte. Here, dat u vir ons soveel genade het. Dat u ons wederbaar het, dat u ons gewas het in die bloed van u seun Jesus Christus, dat u ons naam opgeskryf het in die boek van die lewe. en dat ons kinders van u geword het, o Heer. En nou wil ons soos Paulus ook met u dit deel, Here. Hier is soms hier binne in ons hierdie worsteling. Dat ons met die vlees moet worstel, Here. Dat die vlees ons soms teë gaan en so dikwels teë gaan. so dat in plaas van dat ons vir mekaar een sien is, Heere, ons soms elende veroorzaak. En ons wil het kom belui voor u, Heere. Ons is jammer, Vader, dat ons dit doen aan die mense wat u gekoop het met die bloed van Jezus. Jezus. Vergewe ons, Here, maar ons wil dit nie doen nie. Dis die bose wat dit reg kry. En daarom roep ons tot U, Here. Ons roep vanaand tot U, Here, wees ons genadig. Help ons asseblief, Here, ons wil meer as oorwinnaars wees. Amen. Heere, ons wil aan Jezus Christus gelijkvormig wees. Ons wil gereed wees wanneer die bruidegom kom. Heere, ons wil sonder vlek of rimpel waar ons voor hom staan. Heere, ons wil die fijn, rein kleren wat die rechtvaardige dade van die heiliges is, wil ons aantrek. help ons asseblief Here. En ons dank U daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen. Lord gave me light. Now I'm gonna let it shine. The good Lord gave have the faith on Thursday? Just a little more grace on Friday. To watch and pray on Saturday. Just want to say Jesus The Father's only Son Existing uncreated Before time had begun The Savior met die tyd geword vir my om vir jou nacht te sê. En as daar een morgen is, dan kyk ons na die derde fees. En wie jou self begins, lees Leviticus 23, kyk een bykie in die bewoording van hoe God hier die feeste ingestel het, en hy noem dit sy feeste, dis God se feeste. En dan maak ons dit ons eie. Op een feest is een mens baie bly. En dis wat God wil hee, wat hier die feeste aan ons moet doen. Ons opgewonde maak en bly maak op die volgende keer, wanneer die Heerde dit vir my moendlik maak, sal ek meer praat oor Godse kalender en oor sy uurwerk en hoe hierdie feeste precies inpas soos wat God het ingestel het, precies op die selde dag het het in vervulling gegaan soos God dit voorgeskryf het, soos my voorbeeld ons eerste feest wanneer ons gekyk het, paasfees, was veronderstel om in vervulling te gaan op die 14e van die maand Nisan, teen son onder, en dit het precies op daar die dag in vervulling gegaan. Hier die tweede feest het in vervulling gegaan, precies die volgende dag, die Jezus in die graf ter helle neergedaal het, as die ongezuurde brood van God. En so is dit met elk een van hierdie feeste, en hoop ek dat dit vir jou meer betekenis sal kry soos wat ons vorder. En daarmee dan, Shalom. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found.